upućen, ako ga ostavi u zabludi, neće mu naći nikoga ko će ga na pravi put uputiti. Svjedoči da nema drugog istinskog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala i da je Muhammed alaihi salatu wasalam posljednji poslanik poslan sa istinom. Naš gospodar je kazao u svojoj plemenitoj knjizi Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani. Zatim, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Prije svega zahvaljujem Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodaru, svega stvoreno što nam je omogućio da otpočnemo u ovoj Allahu i Tebare ta'ala, kući sa ovim ciklusom predavanja koji nosi naziv ili naslov upoznaj svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala to njegova lijepa lijepa imena. <clears throat> Njemu zahvaljujemo i od njega pomoć tražimo da nam olakša da završimo, ako pa boda, ovo što smo nanijetili. A period koji će nam uzeti ako boda, znači ovaj ciklus predavanja, radi se znači o mnogo, mnogo predavanja, jer Allah subhanahu wa se opisao sa mnogim, sa mnogim lijepim, savršenim imenima i svojstvima. Tako da ćemo mi ako boda pokušati da kroz ova predavanja završimo tu temu i da upoznamo našeg gospodara onako kako se i on opisao u svojoj plemenitoj knjizi Kur'anu i na jeziku poslanika sallahu alihi veselem bez dodavanja i bez oduzimanja kako nas uče naši naši velikani, naše ulema od ehli sunneta od džemata. Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj plemenitoj knjizi spominje svoja lijepa imena da on posjeduje takva pa kaže u suri Al-Araf 180. ajetu وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا Zaista Allah subhanahu wa ta'ala posjeduje najljepša imena pa ga vi dozivajte tim imenima znači Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas da ga dozivamo, da ga prizivamo, da molimo isključivo njegovim lijepim imenima. Koja su to lijepa imena kojima se uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala opisao u Kur'anu. Allah Đelešanuhu ukazuje na vrijednost traženja znanja. Ukazuje na vrijednost i veličinu znanja. Na mnogim mjestima u Kur'anu, a isto tako je poslanik sallahu alijih i sallam jedan od ajeta djela Đelešanu kaže Kul hel jestavi lezine ja'lemune vel lezine la ja'lemune Ti upita i reci da li su isti oni koji znanje imaju, koji znaju i oni koji ne znaju. Allah Đelešanu kaže Innema je tezakkaru ulul albaru zaista će pouku iz ovog pitanja, iz ovoga što Allah subhanahu wa ta'ala traži da poslanik upita umet, izvući samo oni koji su razumom obdareni. Samo će pametan shvatiti da nikada nisu isti koji znaju i koji ne znaju. Oni koji Allah subhanahu wa ta'ala obožavaju i vjeruju u njega, znači potpunim znanjem o osobinama i imenima kojima se on subhanahu wa ta'ala opisao i oni koji koji ne posjeduju koji ne znaju. Nikada ne mogu biti isti, na istim deređama, nikada ne mogu biti kod Allaha, znači na deređi, niti mogu biti Allahu subhanahu wa ta'ala tako, znači bliski. Poput onih koji su ga shvatili, koji su ga razumjeli, koji su naučili i spoznali ga onako kako to njemu subhanahu wa ta'ala dolikuje. Allah subhanahu wa ta'ala kaže na drugom mjestu Jerfa, jerfa illahu lezine amenu minkum Zaista će Allah Đelešanu uzdići neki od vas na posebne dereće. Ko su ti? Koje će Allah subhanahu wa ta'ala uzdići na posebne dereće Lezine amenu minkum Oni koji budu od vas vjerovali potpunim imanom Oni će biti kod Allaha Đelešanu uzdignuti na posebne dereće. Allah Đelešanu kaže valazina utul ilme deređat A onima kojima je dato znanje Oni će na deređat Još više Kod Allaha Đelešanu biti uzdignuti I njima će znači posebne počasti Allaha Biti darivane Oni koji Kojima je dato znanje A ono o čemu ćemo mi govoriti Vidjet ćemo da vidite kako nije znanje Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže Innama jahša Allahe min ibadihi ulema Zaista se od i robova najviše njega boje najviše njega strahuju oni koji su učeni oni kojima je Allah dao znanje takvi se najviše Allah Đelešanu paši i najviše strahuju od prijetnji koje Allah Subhanahu wa ta'ala znači pojasni u Kur'anu i sunetu poslanika sallallahu alejhi wa sallam Oni koji imaju manje znanja, oni lutaju u zavodi, u tminama i nikada ne mogu biti isti. I ta svijest može biti ista poput onoga koji zna, koji dopučio suštinu onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala znači objavio svoje toj knjizi i sunetu poslanika sallallahu alejhi wa sallam Zatim Allah Đelešanu je naredio poslaniku da traži i da moli i da dovi Allah Đelešanu da mu poveća šta? I djecu, porod, žene. Jedino što se prenosi u Kur'anu jest ova dova. Vakur rabbi zidni I reci gospodaru moj, povećaj moje znanje. Najveća blagodat na Dunjaluku i da te Allah uputi da ga spoznaš da o, shvatiš i da razumiješ ono sad će mi došao poslanik sa alejhi A to nikako ne možeš uspjeti bez tog znanja o Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer svaka nauka se vrijednije po što ona izučava, što ona obrađuje. Znate li koja je ovo nauka? koju ćemo mi ako voda znači ovdje pričati, o njoj kazivati. To je najveličanstvenija nauka koja izučava gospodara svijeta. Ko je naš gospodar? Kojem robujemo, kojeg obožavamo, kojem na sežu padamo, kojeg dozivamo, od kog tražimo, na kojeg se oslanjamo. U svim situacijama. Svi ćemo kazati Allah. Ali kada shvatimo suštinu imena kojim se opisao jedno njegovih relijepi, imena je Allah i mnoga druga imena koja ćemo spomenuti vidjet ćemo, a to je osnova od koje ćemo početi govoriti. Poslije ćemo znači dodati jedno po jedno ime kojim Allah subhanahu wa ta'ala sebe opisuje jer kaže Allah posjeduje najljepša imena pa ta imena koja on subhanahu wa ta'ala posjeduje, mi ćemo uz Allahu te barek wa pomoć obratiti. Sve ajte koje smo citirali, koji govore o vrijednosti znanja. Znate li vi koje to znanje, drago znači To nije znanje koje se danas plasira. Da postaneš inženjer, naučnik, profesor, doktor i slično. Ovo znanje sa kojim Allah subhanahu wa ta'ala ovdje posebno ukazuje je znanje sa kojim su došli poslanici od prvog do posljednjeg, a svi su oni opisivali gospodara svjetova. To je znanje o Allahu subhanahu wa ta'ala. Znanje njegove njegovoj plemenitoj knjizi, o sunetu poslanika sa alihi wa Jer, jer ima Malik je kazao, kad je upitan šta je to znanje, rekao je hvala Allah, ono što kaže Allah i što kaže hvala Rasul što kaže njegov poslanik. To je znanje. To je najbolje znanje sa kojim se možeš opiti. To je znanje koje će tu uvesti u džennet, ako budeš radio, radio po njemu. Džahil koji je neznalica i onaj koji ih zna, nikada nisu isti. Niti mogu biti isti. Ko može osjeti slasti mana? Da li može čovjek koji ne zna o Allahu osjeti slasti mana, onaj koji zna o Allahu te bareke Nikada ne mogu. zato mi, draga braće, večeras u Zalavu te bareke letala pomoć ćemo spomenuti nekoliko govora našeg selefa i hadisa poslanika ali koji ukazuje na veličinu ovoga znanja a vrijednost sučavanja ovih imena o tome se može govoriti i tom knjige napisati koja je vrijednost znači sučavati lava i letala imena mi ćemo čas spomenuti ukratko a iz toga ćemo vidjeti kolika je vrijednost. Zatim u narednim predavanjima, znači nekoliko predavanja će biti, možemo kazati uvodna predavanja, prije nego što otpočnemo sa Allahom te bareke lijepim benima, znači ime po ime. Prije svega ćemo spomenuti šta znači u hadisu poslanika sallahu alihi wasallam Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma. Zaista Allah posjeduje 99 lijepih imena Men ahsaha dehal al džennet Koji bude naučio ući će u džennet Hadis je vjerodostojan Buharija ga bilježi S tim, znači da ovaj hadis u njemu znači može se priča i može se govori zbog čega, zato što poslanik sa sebe govori da Allah ima 99 imena Znači, meselu koju ćemo raditi, inša, da li Allah ima isključivo 99 Allahovi lijepih imena, da su ograničena brojem, ili ima više od toga, počemo kovoda ako voda, prije nego što počnemo govoriti o Allahovim lijepim imenima. Zatim riječ ovdje koja je došla u hadisu ahsaha, koji bude naučio, šta ona znači, da li je to samo naučiti, znači napraviti 99 imena ili nešto drugo. Spomenut ćemo govore, znači, Selefa leme, šta su kazali po pitanju toga. Zatim, poslije toga, ovih 99 imena koje mi danas čitamo i čitamo po levhama i po knjigama i svudje negdje možemo naći lahva lijepa imena koja su ispisana, da li su to imena koja je poslanik Ali Slatu Veselam spomenuo? Da li su, znači, imena došla na hadisu da su govor poslanika sallallahu alihi wasallam ili je to govor nekog od ravija koji su prenosili hadiza poslanika sa selem, pa ćemo spomenuti govore i zaključak, ono što je najispravnije, odnosno ono što je ispravno i prihvatljivo od, od toga. Poslije toga ćemo spomenuti pravila vezana za Allahova te bareke lijepa imena. Ne možeš učiti Allahova lijepa imena ako ne znaš pravila koja je postavio Ehli Sunnet od džema. Zbog čega? Zbog toga što su mnogi novotari koji su došli poslije poslanika ali isatu vaselam iz zlatnih generacija pokušali da dodaju imena koja nisu od Allahu i Tebare Kvetala imena ili da oduzimaju Allahova Tebare Kvetala imena tako što su negirali sva Allahova imena, sva Allahova svojstva neuzubila poput žehmija ili koji su priznali Allahova lijepa imena, ali su negirali svojstvo poput sekte, znači Mu'tazila ili koji su prihvatili znači samo jedan dio Allahovi svojstva savršenih osobina negirali, odnosno prihvatili i potvrdili Allahova lijepa imena ili znači ćemo prihvatiti sva Allahova te bareke svojstva onako kako to doliko je gospodaru svjetova i njegova lijepa, lijepa imena, onako kako je potvrdio ehli, ehli O tome ćemo znači govoriti i ova pravila su jako bitna. Kad ta pravila završimo, za Allahu te barek i vetala pomoć radit jednu meselu koja je jako bitna, to je ilhad. Postupanje da Allahu i te barek i lijepih imena, jer Allah što kada kaže velillahi lesma ul husna, Zaista Allah Đelešova poslije lijepa imena Fedu'uhu biha i vi njima dozivajte njega u odari lezina yulhidune bi esma'i i kolite se, izbjegavajte bježite od oni koji Allahova imena izvrću, iskreću njihovo značenje Znači, ovaj ilhad je spomenut u ajetu istom, gdje on potvrđuje, a zatim, znači, negira taj ilhad i tu vrstu ilhada, iskretanja, izvrtanja, pa ćemo vidjeti šta znači iskretati i izvrtati Allahova te barek i lijepa imena, njihova značenja i kakva je kazna za one koji, koji to čine. Poslije toga ćemo ući i otpočeti sa Allahovim te barek imenima, odnosno sa Allahovim lijepim imenom Allah. I tog trenutka tom predavanju spomenut ćemo najveličanstvenije, najuzvišenije, najodabranije Allahove Tebare dala ime, koje je, znači poslanik sa Allahu alijih na nagovijestio u hadisu, da Allah Đelešanu ima ismu, znači ismu azam, najveličanstvenije, najveće ime, kada se dozove odazove se onome koji doziva tim imenom, a kad zatraži tim imenom, Allah Đelešanu mu usliša, usliša njegovu, njegovu I hadis je sahih. I oko toga, znači, postoji, postoji razilaže učenjaka, znači četiri poznata mišljenja i ono ćemo, znači, zaključiti sa ispravnim, sa ispravnim mišljenjem. To je ukratko, znači, o našem planu i programu kako ćemo, znači, ući u Allahova Tebare Kvetara lijepa imena. A večeras sa koga da govorimo, znači, o vrijednosti izučavanja ove, ove nauke. Rekao Ibn Kajim Rahimahullah, i ovo je jako, jako znači bitno da shvatite da razumijete koliko je značenje i na koliku je stvar ukazao znači Ibrahim Rahimahullah kada je kazao ovu stvar. Kaže, ko spozna Allaha njegovim lijepim imenima, ko spozna Allaha njegovim lijepim imenima i savršenim svojstvima, zavolit će ga u što nema sumnje. Ko spozna Allaha njegovim lijepim imenima i savršenim svojstvima, zavolit će ga u što nema sumnje. Koliko danas ljudi voli Allaha subhanahu wa ta'ala? Ili koliko ljudi je svjesno ili zna da ga Allah subhanahu wa ta'ala voli? Koliko smo se uposlili sa ovom naukom da izučavamo znači Allaha subhanahu wa ta'ala da ga znači spoznamo kroz njegova lijepa imena i njegova savršena, savršena svojstva. Malik ibn Dinar, rahimahullah, je kazao Napustili su stanovnici Dunjaluka, Dunjaluka A da nisu osjetili ono što je najljepše na Dunjaluku Napustili su stanovnici Dunjaluka, Dunjaluka A da nisu osjetili ono što je najljepše na Dunjaluku Što je to najljepše? Mi se pitamo A su ga pitali oni koji su ga slušali Pa su kazali šta je to najljepše na Dunjaluku O, o Ebu Jahja Njemu je kunja i nadima bio Ebu Jahja Šta je to najljepše? Kaže on, radi Allahanu, odnosno, rahimahullah, spoznaja Allaha azzavađa. Da ga spoznaš, da saznaš ko je tvoj gospodar koji se opisao sa tolikim lijepim menima i savršenim svojstvima. Jer to mora biti značenje, mora biti znači nešto veliko Čim se Allah subhanahu wa ta'ala sa tolikim imenima opisao? Arapi kada kažu da sejf, sablja ima nekoliko imena, kažu da tu ukazuje na Na veličinu sablje. Jer kažu što neka stvar ima više imena, sve znači jačih značenja. Sve jačih značenja. Allah subhanahu wa ta'ala ono što nam je poznato iz ovog hadisa 99 imena, a mi kažemo kada ćemo kod Umar Hadlutu mesel da ima daleko više Allah subhanahu wa ta'ala imena od ovih 99 zamislite da te moći i te veličine da se opiše tolikim savršenim svojstvima iz kojeg iz svakog tog svojstva se izvlači zapišci odnosno znači uzimaš koliko ti si u mogućnosti da se okitiš tom osobinom kojom se okitio Allah subhanahu wa ta'ala s tim da Allah subhanahu wa ta'ala ima tu potpunu osobinu savršenstvo te osobine dok će uzeti samo jedan dijelić koji je pohvalan da se uzme dok neke osobine ne možemo uzeti kao osobina gordosti jer Allah subhanahu wa ta'ala je pokudio i zabranio da se robovi ohole jedni za drugi kibr ako pitanje vas Allah subhanahu wa ta'ala ta osobina je savršenstvo. Jer njemu to dolikuje. Onako kako se on opisao subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zato, draga braćo i cijenije sestre, u Kur'anu gotovo da ne možemo naći jedan kur'anski ajet, a da se on ne završava sa Allahovim lijepim imenom ili savrš, znači njegovom savršenom osobinom ili da ne odpočinje sa Allahovim lijepim imenom ili da ne sadrži u sredini znači ajeta jedno od njegovih lijepih, lijepih imena što opet ukazuje na veličinu gospodara svjetova znači kada uzmemo, kada razmislimo o kuranskim ajetima koje čitavamo vidjet ćemo znači da Allah nekada spominje svoja lijepa imena na početku ajeta nekada u sredini, nekada na kraju, nekada na početku i na kraju, a nekada tri puta. Znači, što kaže da je to savršenstvo nad savršenstvom, da otpočne sa svojim lijepim imenom, zatim ga spomene u sredini ajeta i završi, znači, na kraju sa dva, sa dva lijepa imena. Pa kažu, kada se spomene jedno, to je savršenstvo. Kada se spomenu dva imena, to je savršenstvo nad savršenstvom. Lijepih imena ćemo potpuni sklad posebno znači za osobe koje razumiju arapski, arapski jezik. Ibn Taymiye rahimahullah kaže u Kur'anu se nalaze i spominju Allahova lijepa imena i uzvišena svojstva. Zatim kaže njegovog zlata, odnosno sifatu zlatije, a to su osobine Allahovog bića i sifatu fi'lije, osobine Allahovog E, upravljanja stvaranja njegovih dijela znači osobine njegovih dijela što znači imamo dvije kategorije Allahovi te je osobina njegovog bića, njegovog zata kojim se on, znači Subhanahu wa opisuje i njegovih radi njegovih, njegovih dijela. Pa kaže svojstva upravljanja, koja su druga znači kategorija, i svojstva, znači njegova vlastnog bića, su više spomenuta u Kur'anu od čega? Od opisa dženeta, od hrane koja će biti u dženetu, od uživanja koja će biti u dženetu, bilo čega drugog. Znači, Allahove osobine koje opisuju njegov rad, njegovo biće, subhanahu wa ta'ala, i njegove radnje su više spomenute u Kur'anu od opisa dženeta i onoga što će biti u dženetu od hrane, uživanja, pića, kurija, ono što čemu se mi divimo i što volimo da slušamo, a u suštini nekada preskačemo one bitnije stvari koje su nam znači kako važnije da ih shvatimo i da ih naučimo i da ih spoznajemo. Zatim, mi znamo, draga braćo, da je najveličanstveniji ajet u Kur'anu koji? Ajetul kursi. U Bejbinu Kab, kad ga je poslanik Ali Islatu Veselam pitao koji je najveličanstveniji ajet u Kur'anu, odgovorio znači da je to Allahu la ilaha kako je da je to kursi? Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum. Znači, da nema, da je Allah taj koji nema istinskog Boga osim njega i onda se opisuje el hayyul qayyum, živi i vječni. Iz ovoga, znači Ibn Taymije, Ibn Qayyim i drugi ja zaključuju da je zbog toga što je najveličanstveniji ajet, da su ovo ta imena koja su najveća Allahova te bareke vetala imena zato što se nalaze u tom u tom ajetu koji je najveličanstveni ajet u Kur'anu. Međutim, nije nam to sada tema. Tema nam je znači zbog čega je najveličanstveniji ovaj ajet. Upravo zbog toga što Ulema kaže da se Allah subhanahu wa ta'ala opisao sa mnogim osobinama. I znači sa puno lijepih imena u ovom kuranskom ajetu. Ovo ćemo znači imati posebnu temu gdje ćemo spominjati detaljno znači u ajetu kursi ali zbog čega znači? Zbog čega je najveličanstveniji? Upravo zbog toga što obuhvata i sadrži, znači mnogo i lijepih osobina i lijepih, lijepih imena. Zatim, najveća sura u Kur'anu je Umul Kitab, Fatiha, gdje kaže poslanik sallallahu alijih i sallam, hadis bilježi Buharija koji ovaj prije, znači da kaže tako mi Allaha, da Allah Đelešanu nije spustio Kur'an, niti u Tevratu, niti u Inđilu, niti Zaburu, niti Kur'anu, kao što je sura Fatiha. Nijedno, znači, svijetoj knjize od prije, znači, Kur'ana nije objavljena sura poput sure Fatiha. I ona je, znači, najbolja i najjačeg značenja. Kada pogledamo, kažu učenjaci, kada pogledamo, znači, o čemu govori sura Fatiha, vidjet ćemo da Allah se opisuje sa mnogim imenima i svojstvima u toj više nego što spominje sudnji dan. Znači sura više spominje je lijepi imena i savršene svojstva nego što opisuje sudnji dan i dešava na sudnjem danu. Opet vidimo zbog čega je značajna, zbog čega je velika, zato što opisuje gospodara svjetova. Gospodara svjetova. Njegovim, znači, lijepim imenima i savršenim svojstvima. Zatim, kada pogledamo u treći hadis, gdje kaže poslanik sallahu i vasallam da je Kul huvallahu ahad odgovara trećini Kur'ana. Da sura znači Kulhu Allah odgovara trećini Kur'ana. O čemu priča sura? O čemu govori sura? O svojstva milosti ovoga. Opisuje gospodara svjetova. Znači čitava sura koja odgovara trećini Kur'ana opisuje znači Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato imate i mije kada kaže kada govori zbog čega je ona znači u tolikoj vrijednosti, su drugi sura, kaže, Kur'an govori o tri nauke. Prva nauka jeste, znači, govori o tevhidu. Druga, znači, govori o istoriji i treća o šarijaskom pravu. A sura kurbu Allah govori o čemu? O tevhidu, o Allahu subhanahu wa ta'ala, o sifatima, o lijepim Allahu i tebareke wa ta'ala imenima. I zato, kaže, odgovarate čini Kur'ana. I vidimo znači sve tri ove stvari koje smo napomenuli da je onaj vrijednost toga isključivo zbog što sadrže u sebi znači opis Allaha subhanahu wa I vidimo znači da ukazuje na posebnu posebnu znači vrijednost izučavanja te nauke da istražuješ da žudiš, da spoznaš gospodara, gospodara svjetova. Vi znate primjer osobe koja je mnogo za vrijeme poslanika sallahu alijih vesele mnogo učila o namazu kulhu Allah. A svako ne kaže što posle pati. Posle se htjeli žaliti poslaniku sallahu alijih vesele zbog čega toliko uči. Ima druge suri za Allah Pa je došla, znači, osoba poslanika sallahu alijih i na upis zbog čega kaže zbog toga što ta sura sadrži osobine milostivog gospodara. Volio je suru samo zbog čega? Zbog toga što je opisivala gospodara svjetova. I šta je poslanik kazao njemu? I tebe Allah subhanahu wa ta'ala voli. Allah ga zavolio zbog onoga što on voli gospodara, zbog njegovih svojstava. Zato Ibn Taymiye kaže, ovaj hadis pojašnjava i ukazuje da Allah subhanahu wa ta'ala voli onoga koji voli da spominje njegova lijepa imena i savršena svojstva. Allah voli onoga koji voli da spominje Allaha, znači kroz njegova lijepa imena i savršena svojstva. Kao što je znači ovaj ashab volio da spominje i veliča gospodara svjetova učeći ovu plemenitu i veliku, veliku znači suru u Kur'anu. Šta prouzrokuje znanje o ovim lijepim imenima i savršenim svojstvima? Kroz Habibi da spoznaš gospodara svjetova, strah poštovanje u tvom srcu, da Allah subhanahu wa ta'ala obožavaš, da njemu robuješ, da se na njega oslanjaš, da od njega tražiš, znači kada vidiš kolika je to veličina, koliki je tvoj gospodar, kakve osobine ima, kakva lijepa imena i ta značenja, kada kaže Alim, Sami, Al Basir, čuje, znači apsolutno se čuje, apsolutno se vidi, apsolutno znači ona ništa mu skriveno nije. I ta činjenica, ta iman uđe u tvoje srce. Kako ćeš onda raditi nešto što će Allah ta nije zadovoljan? Kad kaže Qadir da je svemoćan, zar se možeš bojati nekoga? Strahovati od nekoga? Kad znaš da je gospodar svjetova na tvoje strane, razi moćni. Ovo su samo skraćena značenja od onoga što zaista ta imena nose u sebi. Znači, ukratko rečeno, da ima moćni. Ta moć se opisati, veličina te moći će se opisati onako kako se opisao, znači ili Allah subhanahu wa ta'ala, ili poslanik, ili selef, govoreći Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zato nam je obaveza, draga braćo, da spoznamo, da naučimo i izučimo ova lijepa imena da upoznamo našeg gospodara da bi ga obožavali onako kako njemu subhanahu wa ta'ala dolikuje. Jer pogledajte koliko osoba danas ima koji nisu spoznali gospodara svjetova. Zar nije ružno da uživa u blagodatima života, u jelu, u pići, u, u piću, u hrani, u uživanjima svim, znači na Dunjaluku, a ne zna ko je njegov gospodar. Ne zna ko je Allah, ne zna šta traži taj Allah od njega. Niti mu robuje, niti mu zahvaljuje. Ni u kakvom slučaju nije spoznao gospodara svjetova. Zato je on taj koji ne zna. I ne može nikako biti isti poput onoga koji je sve ovo saznao, znači i zna i spoznao je svoga gospodara. Vi znate da u namazu kada se poredamo u safu, da je neko iskreni, predani, pobožni, Neko se i rasplače i suzu pusti i sjeti se veličine i svega toga. Neko razmišlja o svim dunjaličkim stvarima koje znači ili problemima ili poslovima koje treba obaviti ili koje već ima posao. sebi Dok drugi znači potpunosti je skrušen u svom namazu. Šta je razlog tome? Upravo ova poznaje da Upravo vas poznaje gospodara svjetova. Onaj koji ga spozna i vidjet ćemo one prelijepe primjere oni koji su ga na najljepši način spoznali, a to su shavi poslanika sallallahu alejhi njih sellem. Kad je ušao ovaj iman u njihova srca, nestalo je Habibi, znači najmanje tručice šeka sumnje. Poslanik 13 godina je pozivao u Meki ovim osobinama, ovim značenjima. Koja je Allah? Značenje imena Allah. Da samo njemu robuješ. Da samo njemu sežu činiš da samo od njega tražiš, da se kloniš svi lažnih božanstava, da ih sve negiraš, da nijedno godine priznaješ, osim El ila, ilahu kum ilahu vahi. Vaš Bog je jedan Bog. Vaš gospodar je jedan Bog. Nema više bogova koji je najzaslužniji i koji je apsolutno zaslužan samo on da se Boža njemu sreća čini. Koji je znači Halik 13 godina, Halik i stvorio i nebesa stvorio zemlju, ono što je na zemlji, ono što je u zemlji, na kopnu, na moru, u moru, nebesima, gospodar stvoritelj svega. Razik koji daje obskrbu i koji ispušta od ozgo sa nebesa svojim robovima. To je poslanik sa 30 godina pozivao. Da je onaj da je on, taj, subhanahu wa koji se opisao tim imenima i tim značenjima, jedini, znači kad si ga spozvao da je on takav, jedini zaslužan da mu sežu činiš, da od njeg moliš, da se njemu predaš, da znaš da je on taj jedini koji ti može štetu otkloniti, koji ti može, znači, bogatstvo pribaviti, koji ti može pomoći. Znači, opisivao je gospodara svjetova 13 godina svojim značajnim nesavršenim svojstvima. I ta akida kad je ušla u prvu generaciju, da li su je, znači, on ikada ispustili iz svojih srca? Da li ima munafika u mekanskom periodu? Da li je postoji jedan munafik između onih koji su primili dim? Nije. Nije, jer je ta istina i ta ima ušla u njihova srca. Zatim mala subhanova tala, to je najodabranijoj skupini daje da formira islamsku državu. Poslije islamske države znate gdje je sve islam znači došao. Jer su ga spoznali onako kako treba, znači uzimali su onaj dio po dio u svojoj vjeri, uzimali su one prioritete koji su najbitniji. Nisu ošli da čitaju 15 tomova nekog dijela, a nisu skontali suštinu robovanja gospodara svijeta. Nisu došli da čitaju, izučavaju hadisa, neke uče, a nisu skontali suštinu svog postojanja. Uči se Kur'an napave bez znanja o suštini njegovog postojanja. Da se manifestuje njegovom životu. Da ostavi tragove znači u njegovom životu. Zato svako ime koje se spominje do Allah subhanahu wa ta'ala mora da se uzme ta osobina i da se osjeti taj manifest između nas, u našem djelovanju, međusobnom znači kontaktu, u svim znači segmentu našeg života. Da se osjeti Habibi da se ti ophtio tim osobinama, da si spoznao gospodara svjetova. Zatim ćeš da shvatiš i hadise koji ti zabranjuju kibet, i hadise koji ti zabranjuju nemimet, i obavezu namaza, i obavezu zekata, i posta, i hađa, i selama, i svega toga će shvatiti, vjeruj mi, kad zamučiš ova imena njihovo značenje. Zbog čega ti je to sve? zbog tebe. Ali će znati zbog te velike važnosti, kada shvatiš Allah subhanahu wa ta'ala, kada ga upoznaš kroz ta lijepa imena i savršena svojstva, sve će ti biti lakše da prihvatiš te hadise koji ti govori o tome. Jer kad si ga spoznao imenima koji ti govore o murahebi, da je on znači da ti je svijest uvijek takva da je on taj koji je iznad tebe, da te motri, da te prati, da mu ništa nije skriveno. Znači, ćeš moći pričati gibet, ne mime, da znači, ćeš moći nekoga ugovarati, da znači, ćeš moći nekoga potvarati, ono što nije istina, dodavati, oduzimati. Znači, ćeš moći se zanimaš takvim stvarima, niješ moći kad nije. Jer ti ne da taj iman, ispoznaja od ta lijepa imena savršena značenja. Allahovi te barek ta osobina. To su razlike. Oni koji sebi dozvole, zato se kaže da su to kebair, veliki grijesi. A veliki grijes kad se nađu kod čovjeka, onda se opiše da njegov iman stagnira i opada. Ne raste, ne može biti istog imana u svakom pogledu, u svakom trenutku, a on čini masjet, čini nepokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Ta svijest Allah mu je opala, dozvolio je sebi da čini te grije, njegov iman opada. Nije znači na istom stepenu poput onoga koji raste sa imanom stanim, znači baretima, stalno znači spoznajom, veličanje, slavljenjem alate bareke letala. I onda sve to ćeš moći da slažeš kockice u ovoj vjeri do onog potpunog nekog savršenstva spoznaje koliko te late, bareke letala otvori, otvori od toga. Pogledajte što je kazao Ebu Kasim el Asbahani, Rahimahullah kada je govorio o pojašnjenju važnosti izučavanja Allahovih lijepih imena i savršenih osobina. Pa kaže prvo što je naređeno, što Allah subhanahu wa ta'ala naredio svojim robovima, jeste spoznaj Allaha te Kako? Prvo što je naređeno, što Allah što naredio svojim robovima, jeste spoznaja Allaha subhanahu wa ta'ala. Kako? Allah Đelešanu kaže Fa'alem ennehu la ilaha illallah Fa'alem imperativ od glagola znati. Znaj dobro da nema drugog istinskog Boga osim Allah Znaj, kako ćeš znati ako nisi spoznao? Znaj da nema znači drugog istinskog Boga koji je zaslužan da se obožava osim osim Allah subhanahu wa ta'ala. Kaže, zato je potrebno da muslimani znaju Allahova imena i njihovo značenje. Zato je potrebno da muslimani znaju Allahova, znači lijepa imena i njihovo značenje, kako bi Allaha veličali, kako bi Allaha slavili onako kako mu dolikuje. Znači to ćeš uspjeti samo spoznajom i lijepih imena, da će znati kako to Allahu subhanahu wa ta'ala dolikuje da ga slaviš. Pa kaže, kada čovjek, a to je sa naša situacija, naše stanje, kada čovjek želi da se da uda nekoga, da uda svoju čerku. O čemu se raspituje? Prvu, znači, stvar koju pita o mladoženji, ko je, kako se zove? Ime oca, znači djeda, porijeklo, pita imena. Prvo, znači, što pita, pita imena. Ide, kaže, do te mjere, znači, do najmanjeg detalja. Toliko se raspituje. O čemu? O stvari koja je bitna i koja je nebitna, znači, kada se uzme u obzir, znači, o čemu mi govorimo. Došao čovjek se ženi ti pitaš kako se zoveš, kako ti otac, odakle si, šta si, raspituje se. A pa kaže, a Allah Đelešanu je stvoritelj naš. A mi se ne raspitujemo, mi se ne interesujemo. Ko je on? Kakvim se imenima opisao? Kakva su značenja tih imena? Što ona obuhvataju? Što ona sadrži? Što ona traži od nas? ime kada on kaže da je on znači El Ilah nije to ime samo znači da se Allah opisao imenom to ime zahtijeva i traži od tebe Habibi kad spoznaš i kad znaš suštinu značenja da to prihvatiš i da radiš po tom imenu nabrajati Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, hu, i da vratiš na hu, skrati skrot, bez poznaje tih značenja, nemaš fajde od toga. Fajda ti je znači kada saznaš i spoznaš zbog čega se opisao, šta to ime koju tajnu nosi u sebi, zatim znači prihvatiš i radiš po tome, tek tada možeš kod Allah te bare kvetala očekivati znači veliku, veliku nagradu. I zato kaže na kraju, zato smo najpreći da spoznamo i znamo njegova imena i njihovo značenje. Najpreći Habibi, da spoznaš Allaha, njegova imena i njihovo značenje da uložiš maksimalan trud na putu, znači da dođeš do toga. I nažalost danas smo mi u Bosni uskraćeni ove nauke. Uskraćeni smo znači iz poznanja Allaha subhanahu wa ta'ala kroz njegova lijepa imena i savršena svojstva. Još uvijek nećemo naći djelo koje je u potpuno znači pojašenje ovih Allahi subhanahu wa ta'ala imena što traže, što zahtijevaju znači od nas. Poslanik alaih salatu wasalam kada je Muaza ibn Džebela slao u Jemen, jedan od hadisa koji ukazuje, znači, na prvu stvar koju traže jeste da kaže inneke takdemo ala qawm ehlil kitab zaista ćeš ti doći narodu koji su od kršana i židova, ehlu kitabije pa kaže u nastavku فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ إِبَادَةُ Allah e Prva stvar koju ćeš i pozvati da čine i rade i bade, znači da robuju i bade čine kome, dopunjava samo isključivo Allahu subhanahu wa ta'ala. A pogledajte što je nama dokaz. Dokaz je naslova hadisa poslanika sa selem, gdje kaže Fa iza arafu Allahe fa ahbirhum A kada Fa iza arafu Allahe A kada spoznaju Allaha Razumijete, znači, dokaz našeg govora. Pa iza arefullah, kada budu Allaha spoznali, da je on zaslužan mu se ibadet čini, pa mu se odazvali u tome, tek tada hi. pa ahbiruhum, tek tada hi obavijesti, da im je Allah Đerašanu šta? Propisao pet dnevni namaza. Tek tada, prvo, da se pojasni ko je Allah subhanahu wa ta'ala zbog čega je jedino on zaslužan se njemu samo i bade čini. Pa kada to spoznaju, kada to shvate, kada to razumiju, tek tada im kaže Allah te duži da klanjaš prije njeni namaza. Neha Habibi preskače sve ovo i kaže klanjaš ti, ne klanjaš, ovo ima, moraš klanjati. <laughs> Kome da klanja, kome da robuje, imana u srcu nema i zato smo mi, znači, hušu bun musanad, balvani šuplji, Kakve koristi korist imamo kod je šupaj balan, on okolo fino ukrašen, sređen, diviš se njemu, uzmeš da ga isijeba, da ga naložiš, nikakve koristi, nikakve jačine, šupalj, truvo iznutra. Tako su znači, takve su osobe koje nisu Allah te koje tada spoznale, a prikazuju se, znači, i miješaju se sa ljudima, a ljudi misle da su oni njihovim spoljašnjim izgledima prepuni imana taj iman i nosi. Ne, oni koji su bili ukrašeni tim potpunim imanom su ashabi, pa znamo kako su išli i kako su oslobađali, kako se žrtvovali, kako su lagali, sa svoj metak na lavom te vetara putu, kako se nikoga nisu bojali osim Allah subhanahu vatala, kako su svakom trenutku gledali kako će pomoći Allahu tebareke vetara vjeru. Jer su bili ti koji su naučili svatko ono ovo što im mi govorimo, pokušamo govoriti. Ibn Kajim Allah je kazao da je ključ božanske dave sa kojom je došao poslanik sa Allahu alijih i gospodara svjetova. Na drugom mjestu kaže, ključ, na drugom mjestu kaže sve dave, svi pozivi koji su, znači, sa kojima su došli svi vjerovjesnici, obuhvataju kruže oko tri, znači, stvari. Svi vjerovjesnici koji su došli sa davama, sa pozivima, sa znači, pozivom ka Allahu subhanahu wa ta'ala kruže oko tri stvari. I ovo je jako bitno. Prva stvar je, kaže, spoznaja gospodara kojeg dozivamo. Spoznaja gospodara kojeg dozivamo kroz njegova lijepa imena i savršena svojstva i svojstva njegovih dijela, njegovih radnji stvorio nebesa, te bareke stvorio zemlju, te bareke stvorio ono što je u njima, subhanahu wa Znači da spoznaš kako se opisao svojim savršenim svojstvima i da spoznaš kako je znači stvorio sve ovo te osobine njegovog stvaranja te moći koju Allah subhanahu wa ta'ala posjeduje zato se kakav je naš gospodar kako može čovjek osjetiti neki strah nečega kada mu ova akida uđe u srce neće se plaš ničega zato ćemo vidjeti one primjere od ashaba, tabina i ostali došao da klanja Allahu akbar lav. Krenuo za njim, on namazu. Vidi sve ništa. On završava raz, salamu i traži hrana drugom mjestu. Lav okrene se jedan u stranu. Zato što je znao i njegovom srcu je bila istinska akida, ubježenje da je Allah stvoritelj i životinja, i ljudi, i džina, i svega, to ubjeđenje je ušlo njegovo srce, i znao da je Allah žao gospodar i te životinje i njega. Ako je propisao, desit će se što je propisano. Ako je ne, znači gospodar u mojoj strani, udalji ga od mene. I glav posluša i njega. Osoba koja je gledala šta se dešava, kaže, straha prenose rivajet da je osjedla na drvetu od prizora koje, znači, se dešavali ispred toga. Bi znao mnoge keramete koji se desili Allahom vlijama, Sad ibn Bivekas, Znači šta je sve doživio? Omer radi Lanhu, kakvu je basiru imao kada pogleda čovjeka. Zbog čega su takvo ljudi, znači, odlikovani bili? Ebu Bekr radi Osman, Ali i ostali, znači, u svojoj pronicljivosti. Zbog akide i ubjeđenja imana ovih značenja u njihovim srcima, dragi Čovjek se poziva da je vlija, osnovni stvari ko sebe nije. Kaže, on je vlio nešto vidi, čuje, podoziva. U osnovi nije spoznao gospodara svjetova. Zatim, ni sa kojim dijelom dokazuje da ovo znači zaista posebno kod Allaha subhanahu wa Nego čisto, znači nema dijela, nema ništa, ali on je vlija. Kod Allaha je na posebnoj da ređi, vidi i priča ono što niko niti vidi, niti čuje, niti može, ali on može. I to je taj izgubljeni, znači, parametri koje mi gubimo, a ne vraćamo se na ovu suštinu. Znači, prva je bila Spoznaj gospodara kojeg dozivamo kroz njegova lijepa imena i savršena svojstva i svojstva njegovih radnji. Druga stvar znači zajedničko svih poslanika, ali koja kruži oko svih poslanika jeste spoznaja puta koji nas vodi ka Allahu subhanahu wa ta'ala, a to je njegovo spominjanje, njegovo veličanje, da spoznaš kako Allah te barek da spominješ, kako da ga veličaš, kako da mu zahvaljuješ, kako šukri da mu činiš. I onda zaključuje i kaže sve to kad budeš radio, veličio, slavio, zahvaljivo, trebaš da imaš i da sadržiš kod sebe dvije osobine, a to su vrhunac ljubavi prema Allahu subhanahu wa Vrhunac, to radiš iz potpune ljubavi i predanosti gospodaru svjetova, a zatim, znači, pored toga, vrhunac poniznosti prema gospodaru svjetova. Srce otišlo, nemate, nisi tu, Allaha veličaš, Allaha slaviš. Da si ponizan Habibi kada Allaha veličaš. Kada Allaha slavi, znači vrhunac te poniznosti. A ta vrhunac te poniznosti može se ogledati u namazu da čovjek spušeno prepušten Allahom. Znači to je poniznost, ono što mi vidimo znači, na klanjačima. Kako je ponizan pred Allahom subhanahu Tu poniznost tražim Kajim ovim pojašnjenjem. Kad ga slaviš, kad ga veličaš, kad mu zahvaljuješ, da si svjestan koga veličaš koga slaviš, kako ga veličaš i kako ga slaviš, kako mu zahvaljuješ i kako trebaš da mu zahvaljuješ. Sa potpunom, znači, sa vrhuncom, poniznosti u tom trenutku i čežnje ljubav prema gospodaru svjetova. To je znači uša što spozili vjerovjesnici. Druga stvar, zajedničko njemu. I treća stvar, spoznaja onoga što je obećano u kući nagrade, šta očekuje takve koji se odazovu znači poslanicima, šta ih očekuje? Oni su pojašnjavali, znači vjerovjesnici, svi su pojašnjavali šta očekuje dženetlije u kući uživanja, a šta očekuje, znači oni koji su nepokorni, koji se nisu odazvali, davi poziv vjerovjesnika u u da nas bare barek tala sačuva, toga. Pa kaže, ukazali su na najveličanstveniju stvar što očekuje dženetlije a to je zadovoljstvo gospodara svjetova sa čenekijama kada uđu, salamet njegov prema njima. I treća stvar, gledanje u njegovo plemenito lice. Svi su tu znači ukazivali, pojašnjavali da očekuje dženetlije. Molim Allah subhanahu wa ta'ala učini od onih koji će biti znači od ove skupine i koji će gledati znači Allah subhanahu wa ta'ala onako kako njemu delukije, a to je najljepši dan, najveća nagrada koja očekuje dženetliju, a to je da gleda onoga koga je obožavao, kome je robovao, koga je izučavao, s kojim je srce znači bilo predano, za kojim je žudio, čezno, znači da sazna nešto o njemu više. To je ono što očekuje najveća nagrađena. I zato ljudi kada uče i kada govore o Allahu te Kvetala, njihova prsa se šire, želja znači se povećava da dođe što više te spoznaje. Kome on zaista robuje? Kome se čini? Kome, kome, kome dovi? Od koga pomoć traži? I kada ga upozna i spozna na Dunjaluku, znam se tek suseta sa Allahom Suhanovata. Jer dok ga spoznaješ, upoznaješ, više žudiš da ga susretniš Znači sused sa Allahom subhanahu wa ta'ala. A zamislite kakav će to susjed biti. I to je Ibn Kajim, znači se kasidi pojasnio koja je dirljiva i ima onaj, kako se zove, čak i prijevoda na internetu. Možete potražiti da vidite. zati naš poslanik Ali Salatu je podučio umet svim stvarima. Podučio je znači, kad je podučio, kako kaže Abdullah ibn mesu, znači svim stvarima, pa čak kako ćemo se podapirati posle male nužde. Zamislite tek onda kako je ukazao na veličinu gospodara svjetova, kako je opisao gospodara svjetova, kako u tome znači uspio da poduči umet. Znači to ni u slučaju nije ostalo dorečeno, niti znači ne pojašnjeno, nego je poslanik sallallahu alejhi ve selleme pojasnio znači potpuno spoznajom Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer Allah Đelšanu kaže Evo nam je kfihim enna zelna rekel kitabe jutla alihim. Zar im kaže nije dovoljno? Zar im nije dovoljno i nama i svima drugima što smo mi tebi objavili i spustili Kur'an da ga čitaš i učiš njima. Znači, Kur'anu, zar Kur'an nije dovoljan? Naravno da je dovoljan. Za onoga ko pamet ima i koji razumije će da Allah subhanahu wa ta'ala opisao se u tom plemenitom, znači Kur'anu, sa svojstvima savršenstva i svojim lijepim imenima i sa svim onim što očekuje ženetlije, što očekuje neko koji su suprotnom putu. Znači, kao što smo kazali, eh, Ibn govor o tri stvari o kojima govori Kur'an. Zatim kaže, inne fi zalike rahmete wa zikra Zaista je to milost od Allaha prema vama što je Allah učinio Kur'an, da ga znači, spustio, objavio, učinio ga dostupnim, da ga čitate i i učite, da izlažete pouku, da ga slijedite. Znači, to je rahmet od Allaha subhanahu wa ta'ala i ne samo to, vazikra i znači opomena kome li kao narodu koji zaista vjeruje. Znači, samo takvi će opomenu uzeti, samo takvi znači koristi oni koji budu vjerovali u, njemu, u njega, znači. Poslanik sa kaže Kad rektukum alel vejda Lejluha Zaista vas ja ostavljam na čistoj stazi Čista staza koju je poslanik alaih sallatu wasalam ostavio Njena noć je poput jednog dana Pogledajte kako poslanik sallallahu alihi wasalam opisuje svoju stazu Sunnet, vjeru koja ostaje znači iza njega Pa kaže La jezigu anha badi illa i neće odstupati od nje, neće zalutati od nje osim onaj koji je halik, koji će biti upropašten. Samo takav, znači ko skrene sa ove svjetle staze, koja je jasna, znači u toku noći, u toku dana, potpuno znači, ista jasnoća, i u toku najmrtne noći i u toku dana, ona je ista, neće sa nje skrenuti, neće skrenuti sveta poslanika sallahu alihi osim osoba koja je propaš, što je znači na ahiretu, koja nema znači ikakve koristi tamo. Hadis je dokaz čemu? Da je poslanik sa samo potpunio risanu Da je potpunio znači ono što je trebao dostaviti od gospodara svjetova. Zatim da je upotpunio pojašnjenje onoga koji se obožava. A to je Allah subhanahu wa ta'ala. Da tu nema ništa dodati, ništa oduzeti. Ko se bude toga čvrsto držao, bit će na toj čistoj stazi. Ko bude počeo znači dat, skreće lijevo i desno, ide već u ono što se zove propast da nas Allah subhanahu wa ta'ala Ibn Kajim, kada opisuje Rahimahullah, čega su naše duše najpotrebnije? Kaže, duše nisu ničega više potrebnije, kao što je spoznaje gospodara, stvoritelja, njegovog spominjanja, veličanja i radosti za njim. To su naše duše potrebne. I zatim trebaju, znači, da čeznu i žude. Pa kaže, traganje za načinom koji vodi do njegove blizine. Ovo je jedan od načina, draga braća, znači spoznanja, izučavanje i slušanje o tome, jedan od načina koji vodi Allahove te bareke blizini. Kaže, nema puta prema ovim stvarima, osim sa spoznanjem njegovih savršenih osobina i lijepih imena. Želiš da upoznaš gospodara, nećeš ga upoznati, niti ga možeš upoznati sa nekim trećim načinom, osim, znači, s ovim koji je propisan, kako se Allah subhanahu ta'ala opisao, znači, sa najljepšim menima i sa potpunim savršenim svojstvima. Kaj svaki put kada rok traga da spozna o njima više, postaće znanji o Allahu subhanahu wa ta'ala i bit će mu bliži. Svaki put kada negira neko od njegovih značenja, a mi znamo koji sve koji negira njegovo značenje, bit će veći nezvalica o Allahu i omrženiji kod Allaha. E, kazali smo su džahmije što negirali imena, Allahova subhanahu ta'ala i svojstva. Zato su najveći neznalice Allahu subhanahu wa ta'ala. I najumrženiji kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kaže i udaljeniji od Allaha. Allah kaže udaljava roba od sebe onoga trenutka kada se rob udalji od Allaha subhanahu wa ta'ala. Kad se udaljiš od ove nauke, da se približiš Allahu subhanahu wa ta'ala kroz njegova lijepa imena savršena svojstva, toliko će se znači udaljati zaista od Allaha subhanahu wa ta'ala. To je najljepše znači on pojasnio. Kaže, život čovjeka je život njegovog srca i duše. Njegov govor. Kad nema života za njegovo srce osim spoznajom njenog, znači stvoritelja, koji treba obožavati, voliti, veličati i oslanjati se na njega. Znači i teveku, i ljubav, i sve pripadaju samo Allahu subhanahu wa ta'ala. I to je ono što duša, znači žudi, što treba samo da mi, znači, prljamo s grijesima. A da je prepustimo, znači, onome kako je stvorena, ona bi došla do ove spoznaje, spoznaje Allah subhanahu Kad je svaka zamjena za ovu ljepotu koju čovjek može doći preko savršenih imena, odnosno lijepi imena savršenih svojstva, kad je svaka zamjena je prolazna. Koga mi mojiđe spoznaje Allahu, to nije u stanju ni sa čim ne Koga ovo mi mojiđi? Ova spoznaja. Znači ovih lijepih imena i što sam ne može to ničim nadoknaditi. Ne postoji znači način kako se može to nadoknaditi. Čudno je, kaže, stanje mnogi, kako im prolazi vrijeme i godine, a njihovo srce je prekriveno i nije u stanju da osjeti ovaj miris. On opisuje, znači, vas poznaje miris, najljepši miris koji čovjek može osjetiti na I čudi se takvo stanje koje, znači, mojiđe to neka izlazi sa ovoga dunjaluka onako kako je na njega ušao. Ništa nije izvio, ništa nije okusio, ništa nije naučio, ništa nije spoznao. Kaže da nije osjetio ono što je najljepše na njemu. Živio je na dunjaluku onako kako žive životinje. Napuštajući ga poput onoga koji je pakotirao. Nema ništa, muflis, kako je poslanik sa sve opisao. Kad njegov život je slabost, njegova smrt tuga, i njegov povratak Allahu je propast. Ko je taj? Koga je opisao Ibn Kajim ovdje? Onoga koji nije spoznao gospodara svjetova. Kroz njegova lijepa imena savršena svojstva. Pogledajte kako je završio. Njegov život je slabost. Kompletan dnjalog. Njegova smrt tuga. Trebaš ga oplakivati. Nije uspio Habibi. Da se sačuva henevske vatrije i kaže njegov povratak Allahu je propast. Nema što očekivati kod Allaha subhanahu Nije shvatio suštinu. Zato su neki učinjaci kazali, mi znamo miskin što znači u arapskom, onaj koji nema para, jel? Znaš šta su kazali Selefi? Kaže, miskini su oni stanovnici Dunjaluka koji su napustili Dunjaluk, a nisu osjetili ono što je najljepši na njemu. Pa je rečeno što je najljepše na njemu, kazali su spoznaja i ljubav Allaha subhanahu wa ta'ala. Zadovoljstvo sa Allahom kao gospodarom svjetova, zatim zadovoljstvo njegovom blizinom i želja za susretom s njim. Onaj koga spozna, Allaha subhanahu wa ta'ala, kako mu dolikuje, taj čezne i žudi za susretom sa gospodarom svjetova. I zato onaj koji nauči i shvati i razumije, njemu se znači ta želja otvara. A onaj koji nije naučio nije spomenuo, strahuje i misli da je ovo samo taj život koji mu je dat na dunjalu. Ne, uopšte ne pokušava da iskoristi, da se potrudi i strahuje o smrti. Većina ljudi koji će ono A vijenik ne plaši se smrti. Jer on žudi za tim trenutkom kad će se susreti sa voljenim onoga koga je obožavao, kome je robao, kojem je bio prepušten očima ako da stati za ovaj put, a bolje da znači sljedeći put ćemo nastaviti, nastaviti govoriti o ovim lijepim menima. Molim Allah subhanahu wa da ukaboli naš trud, vaš dolazak, da nam učini da ovo ostavi traga na naše srce, na naša djela, da bude zadovoljan s nama, da oprosti nama našim roditeljima, svim muslimanima, da uputi naše zalutale, da pomogne muslimane u čitavom svijetu. s hamdika, šala la ilahi, illa